خب بسم الله الرحمن الرحیم کتاب احیاء الموات زنده کردن زمین مرده زمینی که آباد نشده یا آباد کردن زمین مرده زمینی که آباد نیست و اذا احیا المسلم ارضا مواتا لم يجري عليها ملك مسلم بإذن الإمام وغير إذنه ملكه وما لا يستغني عنه من حريم وطريق مي میفرماید و زمانی که زنده کرد آباد کرد مسلمانی زمینی مرده را زمینی رو که آباد نیست صاحب نداره آباد نیست که لم یجری علیها ملک مسلم ملکیت مسلمانی بر او جاری نیست مال مسلمانی نیست اصلا در ملکیت کسی نیست خب اذا احیا المسلمو اذن الامام و غیر اذنی چه به اذن امام باشه این آباد کردنش چه به غیر اذن باشه ملکه ها مالک اون زمین میشه که آبادش کرده اونو احیا کرده شافعیه در محمد زهیلی در احیاء الموات آورده و وقال و الامامیت و صاحبان من الحنفية لا يشترط اذن الامام لثبوت الملك في الاحیاء شافعیه، حنابله، امامیه، دو صاحب ابو حنیفه میگویند شرط نیست اذن امام در ثبوت ملک در احیاء اذن امام شرط نیست پس مالک اون زمینی میشه که اونو آباد کرده توش اتاق ساخته یا اومده نخل کاشته یا اومده دوربرشو حصار کشیده خلاصه آبادش کرده علائم آبادی رو علائم تملک و آباد کردن رو روش آورده مالکش میشه و آنچه را که زمین به اون بدون اون نمیشه از حریم و از راه یعنی اون زمین برای خودش حریمی هم میگیره مالک اون و مالک اون شبه عليه والإحياء ما كان في العرف عمارة كاملة للمحيا احیاء اون یک عرفان آبادی کاملی باشه برای اون زمینه آباد شده و هر کجا فرق میکنه مثلا یه منطقه ای هست میان با تراکتور مثلا بند میکشن ها؟ چاهی میزنن مثلا نمیدونم چند تا نهال میکارن آه؟ ولا يملك الذمي بالإحياء میگه زمی با احیا مالک نمیشه زمی اون مسلمانی رو میگن که در حکومت اسلامی زندگی میکنه خب و اذا عادت بعد الاحیاء مواتا بعد از اینکه آقا احیا شد دوباره برگشت به چی؟ تبدیل به موات شد یعنی ترک شد چی شد؟ میگه لم یزل انها ملک المحیی از بین نمیره از اون زمین ملکیت زنده کننده آباد کننده ملکیتش روش باقی میمونه این هم اختلافیه باز هم محمد زحیلی آورده در کتابش وقال قال في الراجح والامامیت ان الارض التي اندرست تملك بالاحیا اینا مالکیه طبق قول راجشون و امامیه میگن زمینی که کهنه شده با احیا چی میشه میشه مالک شد خب اونا کی بودن امام شافعی خب نظرش اینجا اومده بود فقال الشافعية والحنابلة وسحنون من المالكية ومحمد من الحنفية لا يجوز احیاء الأرض الدارسة لأن الملك الثابت بالإحياء الاول لا يزول بالترك در ادامه همین بحث محمد زهلی میاره میگه شافعیه حنابله از مالکی ها سحنون از حنفی ها محمد میگویند که جایز نیست احیای زمین کهنه زیرا ملکی که ثابت شده با احیای اول با ترک کردن از بین نمیره میگند همون نظر شوافه رو دارن بعد من اقطع مواتا لم یملکو الا بالاحیاء یا من اقطع مواتا لم یملکو الا بالاحیاء کسی که پاره از زمین داده شد آه حکومت گفت فلان جا رو برو برای خودت چیکار کن آباد کن قسمتی از زمین داده شد قطعه از زمین داده شد قطعه زمین موات زمین آباد نه زمین مال مردم نه میگه مالکش نمیشه با صرف این دادن مگر با احیا کردنش با آباد کردنش و کان اولا به احیائه من غیره این شخص از دیگران اولاتره به آباد کردن اون قطعه فان غلبه علیه من أحياه ملكه المحيي دون المقطع دون المقطع میگه اگر غلبه کرد بر او کسی که آبادش کرد مالکش میشه محیی مالکش میشه کی مالکش میشه؟ بله اونی نه که قطعه بهش داده شده بلکه اونی که آبادش کرده ولا يجوز اقطاع المعادن الظاهرة والناس فيها شرع میگه جایز نیست اقتا کردن معدنهایی که ظاهر هستند که مردم در اونها مساوی هستند خب یه معدنی هست معدن نمک که مثلا ظاهره بدون هزینه همه میرن ازش چیکار میکنن استف... این دیگه نمیشه اقتا کرد به یکی چون همه مردم از این میرن چیکار میکنن يجوز اقطاع المعادن الباطنة إذا رآه الامام صلاحا جایز از اقطاع معادن باطنی آه؟ نیاز به حزینه دارند پوشیده هستند اقطاع اینا جایزه زمانی که امام در این کار ببینه؟ صلاح ببیند ومن احيا معدنا ملكه ظاهرا كان او باطنا هر کسی معدنی رو آباد کرد مالکش میشه چه اون معدن از معدن ظاهری باشه چه از نوع باطن باشه فإن عامل عليه بالنصف لم يجس وكان جميعه له وللعامل اجرة مثله اگر برش عامل گرفت در مقابل یک دوم در مقابل نصف میگه جایز نیست و تمامش مال صاحبش هست عامل اینجا اجره مثل میبره عامل اینجا چی میبره در مقابل کاری کرده مزدشو میبره مزد مثل عامل دیگه مزدشون چقدر هست اون مزدو میگیره ولو وهب له ما عمله ولو وهب له ما عمله رده العامل ولا اجرت له اگر بخشید صاحب معدن آنچه رو که عامل انجام داده بود عامل اونو بر برگردوند برش میگردونه و اجره مثل هم نداره ولو وهب له ما عمله بار اگر بخشید به او آنچه را که عمل کرده است یعنی عامل عمل کرده است عامل بر بازش میگردونه ولا اجرت له و اجری هم نیست براش و اذا حمل امام مواتا لترعاه المواشی منع من احیائه غیره و زمانی که حریم قرار داد حما قرار داد امام یک مواتی رو تا مواشی اونجا بچرند ممنوع میشه دیگه از احیایش دیگران آه مال چارپایانه مال چریدن چیه؟ و من فضل من مائه ما لا يستغني عنه حرم عليه منع الحيوان منه و زمانی که اضافه در اومد فضل شد از آبش حرام هست که حیوان از اون آب چی میشه ممنوع بشه پس زمانی که از آب آب اضافه شد آبی که به اون نیاز هست حرام هست که بیاد حیوانات رو از اون آب شخص کار بکنه چون در کله و در آب و در این چیزا مسلمانان با هم چی هست؟ بله خب کتاب مواد بخاطر این که قوانین مواد این روزا در دنیا تغییر کرده توضیحش ندادیم فقط عبارت حل کردیم الان اولا مرزبندی هایی که در جهان اومده در قدیم اصلا وجود نداشته به این شکل دوما زمین ها الان یا ملی هند یا مال اشخاص هند کلا قوانین دیگه چی شده ولی خب هنوز اگر جایی قوانین فرق میکنه کسی اومد زمینی رو احیا کرد ماله احیا کننده هست ولی یه چیزی که در خود بلوچا مثلا عرفه اینه که کل جا که شما بخوای بری آبادش کنی یکی میاد میگه آقا این ماله این عادت بد کل بلوچستان وجود داره نمیره آباد نمیکنه ولی همین که رفت آباد بکنه این مال اون نیست اگر آبادش کنه مال اونه با ادعا مال کسی نیست زمانی مال کسی میشه که احیاش بکنه اونجا نخ علائم علائم امران عرف چه چیزی رو تعیین کرده اون علائم رو داشته باشه